34 skirsnis. Penktoji knyga Nelaimės didybė. Pirmas skyrius Marijus Kursta. Gyvenimas Marijai pasidarė žiaurus. Pravalgyti rūbus ir laikrodį dar pusė bėdos, bet jis patyrė ir tai, ko negalima neaprašyti, kaip sakoma, jis atkando dantis į vargą. Tai baisus dalykas, tai dienos be duonos, naktis be miego, vakarai be žvakis, žydinys be ugnies – savaitės be darbo, ateitis be vilties, švarkas nutrintomis alkūnėmis senas kribeliai, iš kurios juokėsi merginos, durys vakare užrakintos dėl to, kad esi neusimokėjęs nuomos, durininko ir užėgo šeimininko akiplėšiškumas, kaimynų pašaipos, pažeminimai, įžeista savimėlė, būtinumas sutikti su bet kuriuo darbu, šlykštėjimasis, visko kartėlis, nusiminimas. Marijus išmoko visą tai nuryti ir nesistebėti, kad dažnai nieko kito ir nelieka nuryti. Tame gyvenimo laikotarpyje, kada žmogui itin reikalingas savo vertės pajautimas, dėl to, kad jis trokšta mylėti, Marijus jautėsi pašiepiamas, nes buvo prastai apsirengęs, jautėsi jokingas, nes buvo vargeta. Tokiame amžiuje, kada jaunystė perpildo širdį karališkos puikybės, jis ne vieną kartą rausdamas iš gėdos nuleisdavo žvilgsnį į skilėtus batus – ir pajusdavo skausmingą paskutinio skurdo gėdą. Tai nuostabus ir rūstus išbandymas, iš kurios silpnieji išeina be garbės, o stiprieji pilni didybės. Tai žaizdras, į kurį likimas įmeta žmogų, kada jam reikalingas niekšas ar pusdėvis. Mat smulkioje kovoje atliekami didus žygiai – Čia tiek daug pavyzdžių rodančių, kaip atkaklus ir slaptas didvyriškumas žingsnis po žingsnio atmuša patamsiuose fatališko skurdo ir žemų pagundų polimą. Čia iškovojamos taurios ir slepiningos pergalės, kurių nemato jog žvilgsnis, nevainikuoja vieša garbė, negarsina trimitai. Gyvenimas, nelaimės, vienatvė, atskiruma, neturtas. Štai kautinių laukas iškelia savo herojus, nežinomus herojus, kartais didingumu pranokstančius garsiuosius didvyrius. Šitai pusigrūdina tvirtos ir retos prigimtys. Skurdas beveik visuomet yra pikta pamotė, bet retkarčiais esti ir tikra motina. Materialiniai trūkumai išugdo sielos ir proto galę. Sunkus bandymai tai išdidumo žindyvė, nelaimė, sveikas maistas didžiadvasiškam charakteriui. Marijos gyvenime buvo toks laikotarpis, kada jis pats šlavėsi aikštelę laiptose – kada pirkdavosi pas vaisininkę už vieną sų prasto sūrio ir laukdavo sutemų, kad galėtų įsmukti į kepyklą, nusipirkti bandelę duonos ir slapčiomis parsinešti ją į savo kambariuką pastogėje, tarsi būtų pasivogęs. Kartais galėdavai matyti baigštų nedrasų jaunikaitį su knygomis po pažastimi nevikrai žengiant į mėsos parduotuvę gatvės kampe, prominę grubėjo kaujančių ir įstumdančių vyrėjų, Įėjęs į krautuvę jis nusimdavo skrybelę nuo prakaito prasojusios kaktos, žemai nusilenkdavo nustebusiai mėsininkiai, nusilenkdavo pardavėjai, paprašydavo avieno šoninis. Užsimokėdavo šešis ar septynis sų, suviniodavo mėsai popierių, pasikiždavo po pažastimi tarp dviejų knygų ir išeidavo. Tai būdavo Marijus. Ta šoninė jis pats įsikepdavo ir valgydavo tris dienas. Pirmą dieną suvalgydavo mėsą, antrą dieną sudarodavo riebalus, trečią dieną apgrauždavo kauliukus. Teta Žilnorman kelis kartus mėgino jam nusiųsti tuo 60 pistolių. Marijus visada pinigus gražindavo atgal, sakydamas, kad jam nieko netrūksta. Jis dar tebe nešiojo gedulą dėl savo tėvo, kai jo gyvenime įvyko tie pasikeitimai, apie kuriuos mes papasakojome. Nuo to laiko jisai negalėjo atsisakyti savo jodų rūbų tačiau tie rūbai atsisakė jam tarnauti. Atėjo diena, kada jau buvo nebeįmanoma apsivilkti švarko, kelnis dar laikėsi, ką daryti. Kur feirakas, kuriam jis buvo padaręs kažkokių bičiuliškų paslaugų, jam davė seną švarką. Kažkoks durininkas apsėmė už 30 sų jį išversti ir Marijus turėjo naują švarką. Tačiau šitas švarkas buvo žalios spalvos, todėl Marijus iš namų išeidavo tik tai vakare. Tuomet jo švarkas atrodydavo juodas. Kad galėtų nešioti gedulą, Marijus turėdavo apsivilkti nakties tamsa. Nežiūrinčių visų sunkumų, Marijui pavyko prasimušti į advokatus. Oficialiai jis gyveno kurfeirako kambaryje, visiškai padorėme, kur tam tikras skaičių senų jurisprudencijos knygų papildytų keliais paskirais romanų tomais, vaizdavo taisyklių reikalaujamą juristo biblioteką. Kurfeirako adresu ėjo ir jo laiškai. Tapęs advokatu, Marijus apie tai pranešė savo seneliui šaltų, tačiau pilnų pagarbos ir klusnumo laiškų. Pona Žilnormanas drebančiomis rankomis paėmė laišką, jį perskaitė, perplišė į keturias dalis ir įmetė į pintinę. Po kokių dviejų ar trijų dienų panelė Žilnorman girdėjo, kaip jos tėvas, vienas būdamas kambaryje, garsiai kalbėjosi pats su savimi. Taip jis elgdavosi kiekvieną kartą, kai būdavo labai susijaudinęs. Jį įsiklausė, senis kalbėjo – Jeigu tu nebūtum toks kvailas, tai žinotum, kad negalima būti kartu baronu ir advokatu. Antras skyrius Marijus vargsta. Skurdas, kaip visa, kas gyvenime ilgainiui pasidaro pakenčiamas. Per ilgai įsigauna tam tikrą nusistojusią formą. Žmogus vegetuoja, kitaip tariant, gyvalioja, bet vis dėl to šiaip taip praminta. Šit kokiu būdu susitvarkė Marijaus ponmersi gyvenimas. Sunkiausios dienos jau buvo jam praėjusios, tarpukalnė prieš jį truputį įsiplėti, Darbštumo drąsos ištvermės ir valios dėka jis tiek pasiekė, kad per metus uždirbdavo apie 700 frankų. Jis išmoko vokiškai ir angliškai, kur Feirakas jį suvedė su savo bičiuliu knygų leidėjų ir Marijus leidikloje vaidino kuklę naudingumo rolę. Jis sudarinėjo prospektus, vertė į žurnalų straipsnius, rašė anotacijas, apie knygų naujienas, kompiliavo biografijas ir taip toliau. Šiaip ar taip, šiokie ar tokie būtų metai 700 frankų jis turėdavo. Jais ir vertėsi. Ir neblogai. O kaip, to jau pamatysime. Už 30 frankų per metus Marijus nuomojo Gorbo lūšnoje kamarėlę be žydinio. Išdidžiai tituluojama kabinetu – kuriame buvo tik patys būtiniausi baldai. Tie baldai buvo jo paties. Už tris frankus per mėnesį vyriausiai nuomininkė jam išluodavo kamarėlį ir rytais atneždavo truputį karšto vandens, šviežį kiaušinį ir bandelę duonos už vieną sų. Duona ir kiaušinis buvo jo pusryčiai. Tie pusryčiai jam atseidavo nuo dviejų lygi keturių sų. Destis ar kiaušiniai būdavo pigus ar brangus. Šeštą valandą vakaro jis eidavo pietų į Senžako gatvę pas Ruso priešais graviūrų pirklį base Matureno gatvės kampės riubos nevalgydavo. Paimdavau šešis sų porciją mėsos, už trisų pusę porcijos daržovių ir už trisų deserto. Duona kaštavo trisų ir jos galėjai valgyti iki sotis. O vietoje vyno gerdavo vandenį. Užsimokėdamas kasoje, kur didingai sėdėdavo ponia Ruso, tais laikais dar nepraradusi savo pilnumo ir apveidumo, jis duodavo vieną sų garsonui ir ponia Ruso jį apdovanodavo šypseną. Paskui jis išeidavo. Šypsena ir pietus jam atseidavo 16 sų. Šitą Ruso restoraną, kur tiek mažai būdavo ištuštinama butelių vyno ir tiek daug grafinų vandens, veikiau reikėjo laikyti vėsinimo, o ne kaitinimo įstaigą. Jo dabar nebėra. Restorano šeimininkas turėjo gražią pravardę. Jį vadindavo vandeniniu ruso. Pusryčiai 4 sų, pietų 16 sų, taigi maistas Marijui kaštuodavo 20 sų dienai ir per metus susidarydavo 365 frankai. Pridurkite 30 frankų nuomos ir 36 frankų seniai. Dar šiokias tokias smulkės išlaidėlės ir pamatysite, kad už 450 frankų Marijus buvo Pavalgęs turėjo būtą ir patarnavimą. Rūba jam atsėdavo 100 frankų, baltiniai 50 frankų, skalbimas 50 frankų. Viskas neprašaukdavo 650 frankų. Jam dar likdavo 50 frankų, jis buvo turtingas. Atsitikus reikalų jis paskolindavo kokiam bičiuliai 10 frankų. Kartą, kur feirakas iš jo pasiskolino net 60 frankų – o dėl kūro tai šias išlaidas jis nubraukė, nes kambarį nebuvo žydinio. Marijus visuomet turėdavo dvi eilutes, vieną seną, kasdieninę, antrą visiškai naują, svarbesniems atvejams. Abidvi buvo juodos. Marškinius turėjo tik trejus, vienus ant kūno, antrus komodoje, trečius paskalbėję. Kai vieni susidėjėdavo, jis įsigydavo naujus. Beveik visada jie būdavo suplyšę, todėl švarką reikdavo sejotis iki pats makro. Tik po keliarių metų Marijų šiek tiek prasikūrė. Nelengva buvo prasimušti per tuos sunkius metus, nelengva buvo jos įveikti. Marijus nesusviravo ne vienos dienos. Jis daug prisikentė visokio skurdo, visko grėbėsi vengdamas tik vieno – prisidaryti skolų. Jis galėjo drąsiai pasakyti, kad niekados niekam nėra buvęs skolingas ne vieno sū. Skola jam atrodė vergijos pradžia. Jo nuomonė kreditorius blogesnis negu ponas, nes pono valdžia apima tik jūsų fizinį aš, o kreditorius kesinas jūsų žmogiškai vertingumą ir gali jūs pažeminti. Marijus veikiau sutikdavo nevalgyti, kad tik nereikėtų skolintis. Daug pasniko dienų jam teko patirti. Atsimindamas, kad kraštutinumai susisiekia ir kad jei tik neapsižiūrėsi materialinis smukimas gali nuvesti į dvasinį smukimą – Marijus atkakliai saugojo savo garbę. Kai kurie poelgiai ar posakiai, kuriuos kitomis aplinkybėmis jis būtų laikęs paprastų mandagumu, dabar jam atrodė kelia klupščiavimas ir jo laikysena darėsi išdidi. Jis nedrįsdavo žengti griežtesnio žingsnio, kad nereikėtų trauktis atgal. Griežtumas lyg nuoraudis neišnykdavo jo veide. Jo drovumas beveik virto atšiaurumu. Visose išbandymuose jį rėmė ir dažnai kėlė jam dvasę kažkokia slapta vidinė jėga. Siela padeda kūnui ir kai kuriais momentais jam įkvepia drąsos. Tai vienintelis paukštis, kuris saugo savo paties narvelį. Greta tėvo vardo Marijaus širdyje gyveno ir kitas vardas – Tenardie vardas. Marijų su būdingu jam entuzijazmu ir rimtumu apgaubė savotišką aureolę tą žmogų, kuriam tarėsi esas kolingas už tėvo gyvybę, tą narsų į seržantą, išgelbėjusi pulkininką iš Vaterlo granatų ir kulkų. Minėdama savo tėvą, jis lygia dalė minėdavo ir tą žmogų. Jis pagarbėja abu juos sujungdavo savo širdyje. Tai buvo lygoks dviejų laipsnių kultas, didysis aukuras pulkininkui, mažasis tenardie. Ir Marijų apimdavo dar didesnis dėkingumas ir graudulys, kai jis pagalvodavo, kad Tenardie pateko į vargą ir neturtą. Monfermeilėje Marijų sužinojo apie nelaimingojo smuklininko nusigyvenimą ir bankrotą. Nuo to laiko jis visai stengiasi aptikti jo pėtsakus ir kaip nors jį ištraukti iš tos tamsios skurdo prarajos, kurioje Tenardie buvo dingęs. Marijus išvažinėjo visas apylinkės, pabuvojo Šelyje, Bondy, Gurne, Nožane, Lanjyje. Trejus metus atkakliai ieškojo išleisdamas toms kelionėms visas kuklės santaupas. Niekas jam negalėjo suteikti apie Tenardie jokių žinių. Visi tarė išvykus į svetimus kraštus. Tenardie kreditoriai taip pat jo ieškojo, tiesa nesutokia meilė, ne kaip Marijus, bet taip pat uoliai, tačiau niekaip jo negalėjo pagauti. Marijus beveik pyko ant savęs ir kaltino save už tai, kad jo ieškojimai nedavė vaisių. Tai buvo vienintelė skola – kurią jam paliko pulkininkas ir Marijus laikė savo garbės dalyku ją sumokėti. Kaipgi čia, galvojo jis, kai mano tėvas gulėjo merdėdamas kautinių lauke, ten ardyje sugebėjo jį surasti dūmose ir kartečės krušoje ir iš ten išnešė ant savo pečių. O juk jis nieko nebuvo skolingas mano tėvui, nejaugi aš tiek skolingas ten ardyje, nesugebėsiu jo surasti toje tamsoje, kuris kovoja su mirtimi, surasti ir savo ruoštų gražinti į gyvenimui. Ne, aš vis tiek jį surasiu. Tikrai Marijus būtų davęs nukirsti savo, savo ranką, kad tik būtų galėjęs surasti tenardyje, ir būtų atidavęs visą savo kraują, kad jį būtų galėjęs ištraukti į skurdą. Pasimatyti su tenardyje, padaryti jam kokią nors paslaugą, jam pasakyti, jūs manęs nepažįstate, bet aš jūs pažįstu, štai aš, aš jūsų paslaugoms, buvo visų saldžiausia, visų žavingiausia Marijos svajonė. Trečias skyrius – Marijus išauga. Tuo metu Marijus sukako 20 metų. Jau buvo praėję treji metai, kai jis paliko senelio namus. Jų santykiai nebuvo pakitėję, nei viena, nei antra pusė nedarė jokių mėginimų susertinti, nesistengė susitikti. Antra vertus, kam būtų reikalingas toks susitikimas, kad vėl susikirstų? Katras iš jų norėtų nusileisti. Jeigu Marijus buvo atsparus it bronzą, tai senis Žilnormanas kietas it geležys. Turime pasakyti, kad Marijus klaidingai suprato savo senelio širdį. Jis vaizdavosi, kad ponas Žilnormanas jo niekomet nemylėjo, kad tas taigus kietas ir pašaipų senukas, kuris nuolat keikdavosi, šaukdavo, siautėdavo ir grumodavo lasda, geriausio atveju jautė Marijui tik paviršutiniškai ir drauge reiklų senųjų komedijų Žeronto prisirišimą. Marijus klydo. Pasitaiko tėvų nemylinčių savo vaikų bet niekuomet nebūna, kad senelis nemylėtų savo vaikaičių. Kaip jau sakėme, pono Žilnormanas sielos gilumoje dievino Marijų. Dievino, žinoma, saviškai, nešikštėdama savo dievukui niuksų ir net antausių, o to vaiko netekęs pajuto širdyje juodą tuštumą. Jis pareikalavo, kad niekas jam apie Marijų daugiau nebeusimintų, slapčiomis gailėdamasis, kad jo įsakymas taip griežtai vykdomas. Pradžioje jis dar tikėjosi, kad šis buvo napartistas, šis jakobinas, šis teroristas, šis rugsėjininkas sugrįž. Rugsėjininkas čia turima omenyje 1792 metų rugsėjo mėnesį vykdytos mirties bausmės. Tačiau slinko savaitės, slinko mėnesiai, slinko metai, didžiam pono Žilnormano nusiminimui kraugerys nesirodė. Vis dėlto aš juk negalėjau kitaip pasielgti, aš jį turėjau išvyti, įtikinėjo save senelis ir čia pat save klausė. O jeigu tas pat atsitiktų dabar, ar aš vėl taip pat pasielgčiau? Jo išdidumas tuštai atsakydavo taip, bet jo sena galva, kurią jis tyliai purtidavo, liūdnai atsakydavo ne. Kartais jis jausdavosi didžiai prislėgtas, jis pasigesdavo Marijaus. Senukams prisirišimas reikalingas kaip saulė, jis jo šildo – Kad ir kokia buvo atspari jo prigimtis, Marijui pasišalinus kažkas jame pasikeitė. Už nieką pasaulyje jis nebūtų žengę žingsnį į susitaikymą su tuo nenaudeliu, bet jis kentėjo. Niekomet nesiteiraudavo apie jį, bet nuolat apie jį galvodavo. Jis gyveno mare kvartale vis labiau ir labiau sidaręs, tebe buvo kaip kitados linksmas ir smarkus, tačiau jo linksmumas buvo kažkoks atšiaurus ir konvulsiškas, tarsi verštus į proskausmą ir pyktį o smarkumas visuomet baigdavosi kažkokiu tyliu ir niuriu liūdėsiu. Na, bet ir smagiai aš jam reiščiau jausi, jeigu jis sugrįžtų, kartai sakydavo į savo. O dėl tėtos, tai ši nesugebėjo galvoti ir nemokėjo, kaip reikiant mylėti. Marijus jai virto neaiškiu tamsių siluetų ir pagaliau jie ėmė juo domėtis daug mažiau negu savo kate ar papūgą, be kurių suprantama negalėjo apseiti. Slaptas senio Žilnormano kančias dar didino tai, kad jis laikė jas aklinai savyje uždaręs ir nemaš jų nerodė. Jos skausmas panešėjo į tas naujai išrastas krosnis, kuriuose sudega ir patys dūmai. Kartais atsitikdavo, kad koks nevykęs pašnekovas jam imdavo kalbėti apie Marijų ir paklausdavo, ką veikia ir kaip laikos jūsų mielasis vaikaitis. Senasis buržuo atsidusęs, jai būdavo liūdnai nusiteikęs – arba spraktelėjęs pirštų į savo rankogalį, jei norėdavo atrodyti linksmas, atsakydavo Ponas baronas Ponmersi kažkokiame užkampyje bileles gina. O tuo metu, kada senukas krimtosi ir gailėjosi, Marijus buvo patenkintas savimi. Kaip visuomet atsitinka gero širdies žmonėms, nelaimė privertė jį užmiršti nuoskaudos kartėlį. Pona Žilnormaną jisai minėjo su švelniu jausmu, tačiau tvirtai buvo pasiryžęs nieko nepriimti žmogaus, kuris buvo blogas jo tėvui. Štai kokią nuosaikę formą dabar įgavo jo pirmykštis pasipiktinimas. Bet to jis buvo laimingas, kad jam teko kentėti ir kad jo kančios dar nepasibaigi, juk jis kentėjo dėl savo tėvo. Gyvenimo sunkumai jam teikė pasitenkinimą ir jam patiko – Su kažkokiu džiausmu jis savo sakydavo, kad tai dar labai maža, kad tai esas išpirkimas, kad jei šito nebūtų, tai vėliau jis susilauktų dar didesnės bausmės už nežmonišką abejingumą tėvui ir dar kokiam tėvui, kad būtų neteisinga, jeigu jo tėvo daliai tektų visos kančios, o jo daliai netektų nieko. Bet to, kągi reiškia jo darbai ir neturtas palyginti su herojišku pulkininko gyvenimu ir jis padarydavo išvadą, jog vienintelis būdas suartėti su tėvu ir likti jį panašiam yra taip drąsiai kovoti su neturtu, kaip tėvas narsiai kovėsi su priešais. Ir jog tikriausiai, kaip tik tą ir norėjo pasakyti pulkininkas savo žodžiais, jis bus to vertas. Tuo žodžius Marijus tebe saugojo, tiesa jau nebent krūtinės, nes pulkininko raštelis buvo žuvęs, bet savo širdyje. Be togi tą dieną, kai senelis jį išvarė, Marijus dar buvo tik vaikas, o dabar jau tapo suaugęs vyras. Jis ir pats tata jautis. Skurdas, pabrėžiame, jam išėjo į gerą. Neturtas jaunystėje, jeigu žmogaus nesugniuždo, yra to geras, kad nukreipia visą jo valią į pastangas ir visą sielą į aukštų siekimus. Neturtas iš karto apnuogina materialinę gyvenimo pusę ir sukelia pasišlikštėjimą ją. Iš čia kyla nesulaikomas veržimasis į dvasinį gyvenimą. Turtingas jaunuolis turi šimtus prašmatnių ir taip pat nešvarių pramogų, arklių lenktynes, medžioklę, šunis, tabaką, kortas, skanius valgius ir visa kita. Visa tai patenkina žemas žmogaus sielos pusės taurių ir švelnių jos pusių nenaudai. Neturtingas jaunuolis su dideliu vargu pelnosi duonos kasnį, o numalšinę salkį atsiduoda svajonėms. Jam prieinami tik nemokami spektakliai, kuriuos teikia Dievas. Jis kontempliuoja dangų, erdvę, žvaigždes, gėles, vaikus, žmoniją, kurioje jis kenčia, Dievo kūrinių pasaulį, kurių tarpė jis spinduliuoja. Toje kontempliacijoje jis per žmoniją išvysta žmogaus sielą, o per kūrinių pasaulį išvysta Dievą. Atsidavęs svajonims jis pasijunta didus, paskendęs svajonės jis palieka švelnus – Egoizmas būdingas kenčiančiam žmogui virsta užuojautą būdingą mastančiam žmogui. Jame pasireiškia nuostabus sugebėjimas užmiršti save ir užjausti kitus. Patyręs nesuskaitomus džiaugsmus, kuriais gamta berte apiberia, praturtina, apdovanoja atsivėrusias jai sielas ir kurių visai neduoda nuo jo susidariusioms sieloms, jisai dvasinių gerybių milijonierius jaučia pagailą materialinių gerybių milijonieriams. Jo daugiau šviesos pasklinda jo prote, jo mažiau neapykantos lieka jo širdyje. Bet ar jis nelaimingas? Ne. Skurdas niekados nenuskurdina jaunuolio, bet kuris vaikinas, kad ir koks jis būtų neturtingas, savo sveikata, jėga, greita eigastimi, spindinčiomis akimis gyslose tekančių karštų krauju, juodais plaukais, kaiščiais kruostais – raudonomis lūpomis, baltais dantimis, tyrų alsavimu, visada kels pavydą seniui, nors tai būtų ir imperatorius. Be to kiekvieną rytą įsimasi darbo, nes reikia pelnytis duoną. Ir kol jo rankos pelnosi duoną, nugara išdidžiai tiesiasi, o smegenys turtėja idėjomis. Baigęs dienos darbą jis vėl atsiduoda savo neapsakomam entuzijazmui, kontempliacijoms ir džiaugsmams. Jo gyvenimo kelias sunkus pilnas kliūčių ir erškėčių, po jo kojomis akmenys, o kartais ir purvas, bet jo galva visuomet nutieksta šviesos. Jis tvirtas, giedras, švelnus, tylus, atidus, rimtas, nereiklus, atlaidus. Ir jis dėkoja Dievui už tai, kad jam dovanojo dvi brangenybės, kurių neturi daug turtuolių – darbą, kuris jį daro laisvą, ir mintį, kurį jam teikia orumo jausmą. Kaip tik tas ir atsitiko Marijui – Tiesą pasakius, jis net jau per daug buvo atsidavęs kontempliaciniam gyvenimui. Įsikovojęs daugiau ar mažiau užtikrintą uždarbį, jis toliau nei nesiekė, nes jam atrodė, kad visai nebloga būti neturtingam. Ir sutrumpino darbo laiką, kad daugiau jo turėtų mąstymui. Todėl atsitikdavo, kad jis ištisas dienas praleisdavo svajonėse, lygoks vizionierius paskendęs nebilioje ekstazės ir vidinių spinduliavimų aistroje – Savo gyvenimo uždavinį jis įsprendė taip, kiek galima mažiau jėgų skirti materialiniam apsirūpinimui ir kiek galima daugiau dirbti savo dvasios naudai. Kitaip tariant, realiajam gyvenimui skirti tik kelias valandas, o visą kitą laiką atiduoti amžinybei. Manydamas, jog nieko jam netrūksta, jis nenusimanė, kad šitaip suprastas kontempliacinis gyvenimas galų gale virsta vieną iš tinginystės formų kad patenkinęs tik būtiniausius gyvenimo poreikius, jis nurimsta ir per anksti pradeda ilsėtis. Buvo aišku, kad energingai ir tauriai Marijos prigimčiai šitas būvis galėjo būti tik pereinamasis ir kad po pirmo susidūrimo su neišvengiamomis žmogaus likimui komplikacijomis jisai turės pabusti. O tuo tarpu, nors Marijus ir buvo advokatas ir nors kažinka apie tai galvojo senasis Žilnormanas, jis negynė nei stambių bylų, nei smulkių bilelių. Jam buvo maloniau svajoti, negu kalbėti teisme. Bendrauti su advokatais, vaikščioti po teismus, gaudyti klientus, kokia nuobodybė, kuriam galui. Jis nematė jokio reikalo taip verstis. Toje kuklioje leidykloje jis turėjo nuolatinį didelio triūso nereikalaujantį darbą, kuris, kaip matėme, teikia pakankamą uždarbį. Vienas iš leidėjų, kuriems jis dirbo, rodosi ponas Mažmelis, jam pasiūlė apsigyventi pasižadėdamas duoti gerą butą ir pastovų darbą su metinė 15 šimtų frankų alga turėti gerą būtą. 15 šimtų frankų tai be abejo puikus dalykas, tačiau netekti laisvės, tapti algininku, virsti savotišku literatūriniu samdiniu. Marijaus nuomonė prieimu šį pasiūlymą jo padėtis pasidarytų ir geresnį, ir blogesnį. Materialinės gerovės požiūrį jis laimėtų, tačiau žmogiškojo vertingumo požiūrių praloštų. Tai reikštų neapdailintą, bet kilnų skurdą pakeisti šlykščia ir jokingą pusiau gerovę. Tai lyg iš neregio virsti vienakių. Jis atsisakė. Marijus gyveno vienišas. Būdamas iš prigimties linkęs į vienatvę ir be to, tų jaunuolių per daug nugazdintas, jis kaip reikiant ir nebuvo įstojęs į Anžel Raso vadovaujamą ratelį. Jie pasiliko geri draugai Buvo visada pasiruošę iškilus reikalui viskuo vieni kitiems padėti, bet tik tai tiek. Marijus turėjo du bičiulius. Vieną jauną, kurfeiraką, kitą seną, poną Mabefą. Jis daugiau buvo linkęs į senąjį. Pirma buvo jam dėkingas už tą vidinį perversmą, kuris jame įvyko, antra buvo dėkingas už tai, kad per jį pažino ir pamilo savo tėvą. Jis man pašalino akių kataraktą, sakydavo Marijus. Be abejo, bažnyčios seniūnas suvaidino lemiamą vaidmenį Marijaus likime. Tiesa, ponas Mabefa šiuo atveju buvo tik šaltas ir abejingas apvaizdos įrankis. Jis atsitiktinai nušvietė Marijui tikrą dalykų padėtį, pats to nežinodamas, kaip kieno nors įnešta žvakė apšviečia kambarį. Jis buvo žvakė, o ne tasai, kuris ją įneša. O dėl perversmo įvykusio politinėse Marijos pažiūrose, tai ponas Mabefas visiškai negalėjo nei jo suprasti, nei skatinti, nei jam vadovauti. Su ponu Mabefu mes vėliau dar susitiksime, todėl pravers apie jį pasakyti keletą žodžių. Ketvirtas skyrius ponas Mabefas. Ta diena, kai ponas Mabefas pasakė Marijui, žinoma, aš gerbiu politinius įsitikinimus, jis išreiškė tikrą savo pažiūrą. Visiems politiniams įsitikinimams jis buvo vienodai abejingas ir pasiruošęs juos visus gerbti – kad tik jie paliktų jį ramybėje. Šiuo atveju jis buvo panašus į graikus, kurie furijas vadindavo puikiomis, geromis, žavingomis eumenidėmis. Eumenidės arba Erinijos keršto deivis, romėnai jas vadino furijomis. Pačiam ponui Mabefui politinės pažiūros atstojo aistringą meilį augalams, o dar labiau knygoms. Kaip ir visi jo laikų žmonės, jis turėjo savo etiketę su galūne – istas, be to anomet niekas negalėjo apseiti, tačiau jis nebuvo nei rojalistas, nei bonapartistas, nei hartistas, nei orleanistas, nei anarchistas. Jis buvo bukinistas. Jis nesuprato, kaip žmonės gali vienas kito neapkesti dėl tokių niekų kaip hartija, demokratija, legitimizmas, monarchija, respublika ir taip toliau, kai Šiame pasaulyje tokia daugybė visokių samanėlių, žolių ir krumokšnių, kuriais galima grožėtis. Ir tokia daugybė visokių knygų infolijoje ir net in 32, kurias galima sklaidyti. Jis tengiasi būti naudingas. Knygų rinkimas jam nekliudė skaityti, o domėjimasis botanika nekliudė sodininkauti. Kai jis susipažino su pon Mersi, tai pasirodė, kad jėdu su pulkininku turi bendrą aistrą. Bandymus, kuriuos pulkininkas darė su gėlėmis, ponas Mabefas darė su vaisiais. Ponui Mabefui pavyko išauginti tokias daiginių kreušių atmainas, kurios buvo nemažiau sultingos kaip Saint-Germaino kreušis. Atrodo, kad jo bandymų dėka buvo išvesta dabar išgarsėjusis palinė mirabelė, savo aromatingumu niekiek neprastesnė už vasarinę mirabelę. Mišių klausyti įseidavo vėliau dėl savo būdo švelnumo, ne iš pamaldumo, o taip pat ir dėl to, kad mėgdamas žmonių veidus ir nekesdamas jų balsų klegesio, tik bažnyčioje matydavo susirinkusius tylinčių žmonės. Manydamas, kad reikia turėti kokią nors visuomeninę padėtį, jis pasirinko bažnyčios seniūno pareigas. Be ko kita, per visą gyvenimą jam neteko pamilti jokios moters taip, kaip jis mylėjo tulpės vogunėlį – ir jokio vyro taip, kaip mylėjo Elzevira. Nuoroda Elzevirai taip vadinasi knygos, kurias išleido Elzevirai. 16-17 amžiuose garsi Olandų spaustuvininkų ir leidėjų šeima, mėgėjų bibliografų tos knygos didžiai vertinamos. Nuorodos pabaiga. Jau seniai jis buvo persirytęs per 60 metų, kai vieną kartą jį kažkas paklausė. Ar jūs niekados nebuvote vedęs? Neatsimenu, atsakė jis.